oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.poltalk.com Soba put vjernika O dobri bošnjani, probudite se! Put vjernika je za razumom obdareni. skupinu Kurešija, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. Kad su se, kad su ovo Kurešije čuje, oni su imali osjećaj ko da je na njih udario grom iz vedra leba što bi svi strana i toliko su ga isprebijali da je gotovo pao na nesvijest. Ebu Zer radijalahan. On se vratio kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah poslanik alaihi sallatu wasalam Lem se nasmija, reče, nisam ti to naredio. Šta? Nisam ti naredio tako to uradiš. A gledajte, gledajte požutovanosti. O borbi za istinu. Nakon toga, Allah poslani sa sve reče idi u svoj plemen. On se vratio u svoje pleme Ko? Ebu Zer, radijala on. I među svojim sunarodnjacima je odmah hoćeo sa davom. Od onog momenta, kada čovjek istinski prilati islam, njegova najveća želja jeste da bude inicijator primaćanja islama kod drugih ljudi, subhanallah. Jer su ljudi u svakom dobu i vremenu potrebni za neko ko će im govoriti šta? O pravom putu. Muhammed يا رسول الله يا حبيب الله www.paltalk.com Soba put vjernika محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما يعرج للافلاك وتزار فصرت مبرورا ومن الذنب مغفور والله مدحت بمنزلها وشلال اشعار يا سيدي واللي عجز يا الله molim ja sam došao da tražim istinu Ja sam hodao, išao sam tu i tu i tu, da sad ne nabrajam gdje išao. Kaže, ali ja hoću istinu. Nisam se, kaže, ja sam bio kod vas jednom na dercu, Je tako? Ali imam osjećaj da je ovo istina. Bujru. Ehna vas ehna. www.poltalk.com Soba put vjernika. غارة الجبار في يوم ذي هذا الذي من قبل باتته منصور جبارة الجبار في يوم ذي قار هذا الذي في مولد زلزل الجور الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zahvaljujem Allahu Tebareke u Tala koji nas je uputio na pravi put. Zahvaljujem Allahu Tebareke u Tala na blagodati Islama i ove akide koja nas oslobađa od gluposti raznih suvjerja, širka i svega onog što Allah Tebareke u Tala čime čuva svoje rebove. Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, njegove sahabe i svi one koji ga slijede. Braćo moja i sestre, jednostavno sam iz drsa upućeni. Jednostavno je i drs, jednostavna je tema uz Allahovu pomoć, a mislim da ću se, da ću inšala u tala i ja pojednostaviti koliko god budem mogo kako bi se prvo koristio ja, a onda i mi svi zajedno sa mnom, tako? Allah molim da nas pomogne sve zajedno. Braćo moje sestre, mi bi trebali da budemo od onih koji šire uputu na sve strane svijeta. Da budemo oni koji se riječima la i la ila la dostavljamo ljudima svima onima koji žele da se spase na onom svijetu, a i na ovom, je tako? Naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam je uz Allahu tabareke wa ta'ala dozvolu spasio čevečanstvo tako što im je ukazao na pravi put. Kažemo spasio, spasio od onih koji to private spašeni su. Allah tabaraka wa ta'ala kaže هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Kaže uzvišeni u prevozu značenja, on je neukima poslao poslanika. jednog od njih, da im njegove čije, Allahove ajete kazvi, i da ih očisti, i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su bili u oštoj zagodi. Arapi, braću moje sestre, su prije dolaska Islama bili totalno izgubljen narod. Bili su u zagodi. Nisu imali apsolutno nikakvog značaja u istoriji čovečanstva. Nisu imali učenjake, nisu imali civilizaciju, niti, niti, niti, jel da? Allah te barke u tela opisao je u ovom ajetu koji smo pročitali da su nauki. Bio je to narod koji je živio u pustinji bez ikakvi uh, e, normi ponašanja, da tako kažemo. Ali su imali, i hajde da kažemo, intelekta da postanu oni i bit će to, tako, upravo oni koji upućuju na pravi put i okrenu točak istorije. Allah Đelešanu je poslao Rasula sallallahu alaihi wa sallam da ukaže onima koji to žele na šta, braći i sestre, na suštinu upute. I objasnio im je kako da svjetlo pravo puta slijede. A onda su došle generacije koji su zapostavili svjetlo, sa kojim je došao ko? Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. I pustio ih da lutaju zato što ne zaslužuju da nose to svjetlo. Kaže Allah te bareke od rana da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra. On bi učinio da čuju. A da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli. Jer oni inače glave okreću. A pa pogledajte, njihove uši više nisu u stanju čuti riječi la ilaha illa la. Zatim, svjetlo upute je utrnilo u njihovim očima a njihova srca više nisu u stanju da razumiju njihovo značenje. Ebu Džehl, Ebu Leher, Ebu Talib i mnogi drugi od mušnika živjeli su gdje braćo i sestre? Pored Kabe. Pored Kabe su živjeli, ali nisu slijedili la ilaha illallah. Bilal je došao iz Abesinije, odaziva se, a bio je rob. Selman iz Perzije, izgovara šehadet, suheb iz e, moćnog carstva bizantijskog, prihvaća islam i postaje jednim od, šta? vojnika Mohameda sallallahu alaihi wasallam. Braće i sestre, Allahovu uputu, Allahovu uputu, ljudi ne zaslužuju na osnovu svojih položaja ili porijekla, nego Allah te bareke wa ta'ala svoju uputu daje kome želi od oni koji to šta koji to zaslužuju Ibn Taymih Rahimahullah u svom dijelu med dvoha fetala kaže musliman se rađa dva put a kafir samo jednom pa kaže še Allah tabarak u tala kaže u prirodno značenje zar je onaj koji je bio u zabludi a kome smo mi dali život i svjetlo Allahu Ekber pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz koji ne izlazi. Allahova uputa dostupna je, braći i sestre, svakome, dostupna je svakome koje šta traži i ko se trudi da je prelađe. Ona je dostupna. Mladići koji se spominju u suri Al-Kahf, Nisu, nakon što nisu uh, pronašli uputu, u dvorkova su živjeli, ali tako? Oni su krenuli, krenuli da je traže. To su bili mladići za koje Allah te barke od tada kaže Innahum fitjetum amenum bi robbihim vazidnahum huda. Vazidnahum huda. To su bili momci, mladići. Oni su vjerovali svog gospodara, A mi smo im taj jekin još više, šta, ili uputu, ili uvjerjenje, još više učvrstili. Kuda odu? Kuda odu mladići? Da se penju na nebo nekakvim mjestama. Da idu e, more, mlađa, da traže. Allahovom voljom, oni su se, braćo i sestre, pogledajte, sakrili kud? Sakrili su se u pećinu. U njoj su našli uputu koja vodi ka Allahu azove džel. Zašto, braćo i sestre? Pa zato što je Allah znao da je on istinski žele. Allah te barek tu. Fina la nehdijennahum subulena. Wa inna Allahe la na'al muhsini. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode, koji nama vode putiti. A Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čine. Pa je bio Allah tebar gitala na strani oni vodiča u pećinu. I to su našli uputu kao oni kalahu tebare kao jer je Allah znao da oni nju želi. Da je želi. Kod koga Allah hazde me želi? Vidi istinsku želju za uputom. Allah sve zna, tako. I njegovu žrtvu u borbi na njegovom putu, Allah će ga sigurno putit. Allah te gore kao ta je ovim mladićima dao svjetlo i put i nadažno je ih je da vjeruju u njegov tauhid pa su na taj način zaslužili njegov dao im je odjeću imana tako a tu blagodat uskratio je onima koji žive ili koji su živjeli u prekrasnim dvorcima u palačama Zbog čega? Jer ovi drugi nisu željeli da se odazovu njegovim naredbama i nisu uopšte tragali za uputom. E tu je ogromna razlika. Allah te bareke u tala kaže Ja i uhe ladina amenu stađivu lillahi valim rasulu إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ovjernici, odazovite se Gledajte poziva. Kome? Allahu, njegovu poslaniku. Kad od vas traži ono što će vam šta? Život osigurati. I znajte dobro da se Allah upliče između čovjeka i srca njegova im svi sakupiti. Kažu islamski učenjaci. To znači da će ga spresi da povjeri. To jest, htjeće da postane vjernik, a će odustati od toga. Htjeće da slijedi uputu, a će se predomisliti. Allah te barake zato kaže ولو علم الله فيهم خيرا ليسمعهم ولو يسمعهم لتولوا وهم معرضون da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra on bi učinio da čuju a da je učinio da čuju oni bi se opet okrenuli, jer oni inače glave okreću. Allahu ekber. Allahu poslanik sam na lalni sene vraća i sestre. On je bio učitelj svima, kojima, koji su htjeli da uče šta je pravi put. A sirovaci, robovi i obični ljudi, prije moćnika i velikog staveža, odlučili su da prihvate islam. Oni su odlučili. Bilježi Buhari u Sahihu, da je Herakle upitao Ebu Sufjana o Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, Predili ga običan svijet ili njihovi uglednici. Pa kaže Ebu Sufjan, običan svijet. Kaže Herakla na to, obični ljudi su uvijek bili sljedbenici poslanika. Naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, je često boravio kraj Kjabi. Pružao ljudima mogućnost da razgovaraju sa njim. Je tako? Gledajte da bi, o islamu i ponavljaju im riječi La ilaha illallah. Držao im drsove, tako? jednog dana dok je Resul Ali Sratu Sram tu bio u Meku je stigao Ebu Zar radi Allah on iz plemena Zafar a to je pleme bilo svi znate u kojem je vladala anarhija, glad, ubijanje i obično kad se spomenje e, pleme Gafar bila je to asocijacija našta na terorizam, ubojstva, torturu i nepravdu. Kao danas kad se spomene Amerika, tako? Ili neki od onih zemalja. Nigerija, vidjeli ste što radi. Allah je ubio. Čovjek koji je tragao za suštinu, za pravim putem. Ali gdje da ga nađe? Dobro, vratite, braću i sestre, pažnju na ovaj, na ovaj, uh, na ovaj slučaj. Otišao je u pustinu, gdje živio u samoći i razmišljao je Abu Zar, radijala on, o svrhi svega ovo što postoji. Što vidi? O tako? Pa je čuo da su neki pojavio poslanik, ali i salatu selam. I rekao je svom bratu, Ajde ti brini se ovom stadu i poroci, a ja odu do Meke. Ili ćeš ti otići? Ili ću ja? Pa kaže njegov brat, otići ja. I otišao je. Kad se vratio, rekao je ovako Ebu Zaru. Kaže, strao sam u Meke čovjeka, obratite dobro pažnju. Njegov brat, znači, sad je ga Ebu da vidi, čuo je da se pojavio poslanik sa Lovi Sadame, i kaže, idi vidi šta je, vraća se njegov brat. I kaže, u Meki sam zatekao čovjeka, koji tvrdi da je vjerovjesnik, Međutim, ljudi mu to osporavaju. To je bilo to što je donao njegov. Šta je ovo? Potpuno beskorisno i suvišno. Obratite pa dobro pažnju. To isto ko da je rekao, da je razmišljao dugo i kaže, e, vidim ja u riječnom kortu teče voda. E, gdje si našto puno rekao? <laughs> je li tako? Evo zer radjela on, nije se zadovoljio im odgovorom. Pa on želi, šta? da mu opiše suštinu onoga u šta poziva Allaho poslanik. Ebu Zer traži ono što je ispravno, on hoće pravi put. Zbog toga Ebu Zer radi Allaho on reče njom. Haj ti pripazi moju porodcu i mjetak, a odo ja lično da vidim tog čovjeka. I Ebu Zer se spremi uze nešto hurmi da mora jesti u putu i krene ka, ka neki. I tamo je prvo, kad je došao stranu Ali radi Allaho on, I upita ga o Muhammedu sallallahu alaihi sallam, kaže Alija, pokazat ću ti ga. Kad dođem do njega, ja ću sagrije kao da popravim svoje papuće, da se radi o njemu, da je to Allahu poslanik, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Zer je krenuo za Alijom i zateklo se Allahu poslanika alaihi sallatu wa sallam, kako sjedi pored Kjabe i ljudima pojašnjava svoju poslanicu, koja se iz Mekije treba raširiti po po cijelom svijetu. Alhamdulillah. Sjedio je Rasul Ali Sadatu Sam spreman da razgovara sa bilo kime, sa svima i da im pojasni značenje riječi La ilaha illallah. Ebu Zer, priđenjem i reće, obrate pažnje, reće mu Ebu Zer, blagoslovljeno ti jutro bilo, dragi brate. Obraća se Ebu Zer, Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, To je bio pozdrav koji su Arapi koristili u džahilijetu. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam odmah mu odgovori. Pa kaže, Rasul alaihi sallatu wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala je bolje pozdrav od tvojeg pozdrava. Lice Allaho poslanika u tom, u tom momentu inače je bilo vedro i nasmijano. Šta je htio Rasul alaihi sallatu wa sallam? Pa da dobije srce ovog čovjeka za ono ulaziva. Allah te bareke od tala kaže za njega. Za koga? Za Rasulah alaih sallatom selam. Wa inneke le ala kulukin azim. Ti si zaista najljepše čudi. Pa kaže u drugom ajetu Allah te bareke od tala u predu znači za njega. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima. A da si osoran i grub razbježali bi se svi iz tvoje blizini. Znači da je grub osoba, bio Josor, ne bi bilo nad njim šta? Allahove milosti. Međutim, milošću Allahom je bio blag prema njima. Ebu Zer radljela ono, upita ga. Kaže, a koji je to pozdrav? Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebu Zer nazva selam Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i reče assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh traži čovjek uputu kada Ebu Zer sjede kada a, sjede Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne upita iz kojeg si plemena Ebu Zer reče iz Gafar plemena Gafar Allah poslanik se sallallahu alejhi se nasmiješi, jer se čudio da oni koji žive pored vrela Zemzem, pored Kiabe, hađem nesveda, neću riječi la ilaha illallah. I bore se protiv njegovog poslanstva, a čovjek iz plemena putuje preko pustinje tragajući za uputom. To je bila, braćo i sestre, Allahova uputa. Njegova blagodat koju daje kome želi i onome ko istinski traga za njom. Ebu Zeru pita, Allaho poslaniće, šta je to u što ti pozivaš? Gledajte ovo Allahu akbar. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, pozivam u riječi la ilaha illallah. Da samo Allaha obožavate i da se odreknete onoga što vaši očevi obožavaju i što su obožavali. Pogledajte ovo. Njegova poslanica je bila lahka za razumijevanje. A nije komplicirana ni teška da trebaju sati i sati, kao što to rade filozofi i apologetičari, jel da? Allah poslanih sallallahu alaihi sallam je na takav način izlagao svoje učenje da ga je mogao razumjeti svaki čovjek. Ovo ne smije niko osporiti. Ovo je sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam da ga svako razumije. Međutim, danas, nažalost, postoje mnogi koji ti govore i kažu ne razumiješ ti ovu stvar. Pa dobro ne razumijem čoveče, pa da mi je pojasni. Sam ja budala ti. Ja te slušam godinu, dvi, tri, pet i kažeš ti ovo ne sotaš. Pa zbog čega ne sotaš? Do koga je? Do mene. Nadam se da me razumijete. U dva sahija se bilježi da je Enes Radjela van rekao pametan čovjek koji bi došao iz pustinje uvijek bi nas zadivio svojim pitanjem koje bi postavio Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam. Jer pametno pitanje za sobu povlači i pametan odgovor. A pametan odgovor koristit će onima koji ga budu čuli. Jer nije svako pitanje pametno, je tako? Enes radijala, on kaže, dok smo jedne prilike sjedili sa Allahom i poslanikom, ali i sada to se lam, u mašinu, on je sjedio na goloj zemlji. Allahu ekber. Allah poslanik sjedio na goloj zemlji i vidio je naša, vodio je srca naša ka e, nebeskim visinama. Nećemo ovo bukvalno shvatiti, jel Nadam se da me razumijete. Ojačao ih imanom. Ja tako? Jer ako bi bukvalno shvatali, vidio bi kako su ufije lete u jednom prema ovim visinama. Pa kaže dalje bio je jednostav istupačan. Pored poštovanja koje su svi prema njemu osjećali. Pogledajte ovo. Gledajte kako treba da izgleda jedan ođak pristupačan, iako su ga poštovali, ali on bio njima pristupačan, nije bio zagrađen. Je tako? Nije. I u tom momentu dolazi Beduin iz pustinje. I normalno, zbog svoje e, neciviliziranosti, uveo je za sobom svoju devu džamiju. Te je sve za džamijski stup, jel I on traži oputu. Hoće svjetlo koje će oko njega nastirati film. Šta on zna, šta je ovaj? kamila dola direkt u mešćid. Krenuo napred i kroz safove muslimana i upitao, gledajte ovo, gdje je potoma kardom od taliba? Prisutni su mu, koji su tu bili pokazaši na Allaho poslanika, ali i sada to selam. I Beduin pita, sin mu taliba. gledajte kako je ovaj čovjek neodgojen. Neodgojen, znači pogledajte, prvo ulazi unutra. Allah mi te veže da je potomak Abdul Mutaliba, svi na Abdul Mutaliba. Obraća se kome? Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam. Ne odgojem. Ne odgojem totalno. Nije ga oslovio riječima Allah poslaniće. Ne. Rekao je svi na Abdul Mutaliba. Jer je Abdul Mutalib bio poznatiji među Arapama od Abdullaha, oca Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Zato je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam ubići na onenu zvikao, ja sam vjerovijesik, je tako, a ne laž, ja sam potomak Abdul Mutalibu. I pogledajte, jasno je odvaz ovaj beduin direkt, poslanik ali sada se kaže, ja ću ti postati neka teška pitanja. Gledajte ovo, gledajte pitanja beduina. Pa kaže poslanik ali sada se pitaj što god želiš. Allah akar. Nemoj da me pitaš ono me ono ono slučaj, ćeš to odmah da odmah, pitaj što god želiš. Kaže beduin, Allah poslanic ili Muhammed, tako? Allah poslanic sada se vam reče da, uzdigao, reci, ko je uzdigao nebesa? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah. Bidin dalje pita, bidin dalje pita. A ko je zemlju rano učinio? Kaže Allah, Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Da nije bedin pita, gledajte pitanja. A ko je brda na nepomišljim stvorio? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah. Bedin reče. Gledajte ovo, zaklijem tonim, gledajte ovo, ponavlja bedin. Odmah naučio, koji je uzdigao nebesa i koji je zemlju ravno načinio i brde nebomićim stvorio. Je li te Allah u istinu poslao nama kao svoj poslanike? Kaže poslanik, salallahu alaihi sallam, dok je šeljem nastavljen, pa se malo ispravi, lice je pocrveno zato što? Važno pitanje, teško, svjestan Resul alaihi sallam. Pa kaže, da, tako mi je Allah vam je poslao. Nadivi reče, zaklen ton, koji je nebesa uzdigao, gledajte ovo, Odmah neću napavit. I zemlju realnom učinio. I brda nepomućim stvorio. Je li ti Allah u istinu naredio da vam naređu azav jednom danu noć? Kaže poslanik ali sada, ali i sada to slavno. Jes, tako mi je lava, jes. On je naredio tu. Predvin je nastavljao postavljati pitanja sve dok nije spomenuo sve rukovi slava. Kad je upitao svemu ono što ga je zanimalo, krenuo se. Odvezo svoju delu, uđehao, I nakon deset minuta drsa što imao učenje u islamu, kaže Ešhedu en la ila ila la ba ešhedu enna Muhammeda rabduhu wa rasulu. Ode me i kaže tako mi Allah. Ama tako mi Allah. Ono što sam čuo, ono neću ništa ni dodat mi oduzeti. Ja sam Dema bin Celeba, brat Ben Usada i Ben Bekra, Allaho poslanik se sallam nasmija i okrenu se ljudima i kaže Koga veseli da gleda u čovjeka koji je stanovnik dželeta neka gleda u njemu? Ogromno pene i stoji su vanova da je rekao ovaj prvi e, selet gdje živ ima Buhari, a ovaj drugi Ahmed, Ahmed Muhammed i kaže u drugom predaj stoji uspio je spašen istinu rekao a gledajte šta je rekao ovaj Bedvin rekao je uzima Boru odrešuje i okreće se, kaže ašhedu en la ilaha illa la wa ašhedu enne muhammeda abduhu wa rasul tako mi Allah kad izgovorio šehadat u islam kaže ja na ono što sam čuo neću ništa dodat ni oduzim gledajte kako se dobija džennet vrlo jednostavno, je tako? nemoj ništa dodat ni oduzim I on kaže dalje, ja sam Danan bin Saleba, brat Danu Saleba ibn Bakra, pa se Allah posljedni sa sve na ovaj postupak nasmio, okrenu se ljudima i kaže, ko ne veseli da gleda u čovjeka koji je stanovnik dženeta, neka gleda u njega. Deset minuta davi, deset minuta objašnjavanja, deset minuta čovjek shvatio. Pa treba li se satirati oko nekog, rekajem da ne treba pozivati. Ali rođe moj kada se na svakog čovjeka ostavljalo sati, sati, sati. Pa subhanallah imam i hamdi. Ne upućujemo mi već Allah. I s druge pak strane, treba li izmišljati fazone neke da bi ljudi privatili vjeru? Da im praviš TV reklame, da im praviš ovo, da im praviš ono, da im praviš koncerte, da im malo zasviraš, da bi njima kao ti tako prikazao islam uopšim. Šuti bolan ubleho jedna. Šta ti imaš prikazati islam ljepšim kad je on usavršen? Sve što je sa njim došlo, to je dobro. Hoće li vjerovat to Allah ili neće, bo šta te briga? A ne treba ti tu gitara i harmonika. Šta će ti daš potrebe za tim? Jel tako, braće i sestre? <laughs> Ja se uživi, ko da sam uživo na dersu u Mešidu. Hajde, <laughs> džizakla, hajde. Ovo je oputa koju Allah te barke tala za samo deset minuta on je spoznao spoznao jednoću bareke Tebareke Vata'ala zato što mu je Allah poslanik ali sallatu wasalam odgovarao kako? Vrlo razumljivo i jednostavno. Vrlo razumljivo i jednostavno. Sad ćemo se vratiti kod Ebu Zera ponovu, koji je se odazvao pozivu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Nakon što mu je na vrlo jednostavan način upućen i ponuđen, otišao je na vrdu Safa i obratio se prisutnim kurejšijama. Prisutnim kurejšijama. Pa kaže, Ebu Zer, ova skupina kurejšija, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. Kad su se, kad su ovo kurejšije čuje, Oni su imali osjećaj ko da je na njih udario grom iz vedra neba što bi svih strana i toliko su ga isprebijali da je gotovo pao u nesvijest. Ebu Zar radi Allahan. On se vratio Allahu, kod Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanika alaihi sallatu wa sallam njemu se nasmija i reče nisam ti to naredio. Šta? Nisam ti naredio tako to uradiš. A gledajte, gledajte požutovanosti. O borbi za istinu. Nakon toga, Allah poslani sallam sallam reče mu, idi svo plemenu. On se vratio u svoje plemene. Ko? Ebu Zer, radijala on. I među svojim sunarodnjacima je odmah počeo sa davom. Od onog momenta, kada čovjek istinski privati islam, njegova najveća želja jeste da bude inicijator privaćanja islama kod drugih ljudi, subhanala. Jer su ljudi u svakom dobu i vremenu potrebni za neko ko će im govoriti što? O pravom putu. I reći vam jedan primjer iz Magleja. Evo ovdje kod nas u Magleju. Prvo momaka je, hvala Allahu, neki dan se pokrila jedna od, učiteljica ovdje. Još su se dvije sestre pokrile I jedan čovjek, jedan, sada već naš brat, sinoš dolazi u Mešid. I znate što je rekao? Kaže, ljudi, ja sam došao da tražim, i Allah molim, ja sam došao da tražim istinu. Ja sam hodao, išao sam tu i tu i tu da sada nabrajam gdje išao. Kaže, ali ja hoću istinu. Nisam se, kaže, ja sam bio kod vas jednom na dercu. Je tako? Ali ima osjećaj kada je ovo istina. Bujru. Evo nema sebe. Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. www.paltal.com Soba put, soba vrijednika. To je, to je primjer odavde. Evo, zemlje, kako smo rekli, odmah okupio svoj narod i po, po, rekao im, kaže, slušajte šta im je rekao, kada više nismo iste krvi, fartik, jel je, gotovo, vi sebi ja cenj, nismo ni istog porijekla, nećemo više vršiti razmjene mjeka, nema prodaja, ku, ništa, sve dok ne bude te povjerovali. Onda je počeo sa davom, pojašnjavao im propise islama, onako kako je to čuo da lava poslanika, ali sela to sela. Tu noć, Zanočilo je 70 porodica sa svim ukućanima iz njegovog plemena kao, kao muslimani, braćo i sestri. 70 porodica sa ukućanima, cijelo svoje pleme, jer su svi primili islam. A sami su se prepali kad su unika vojska sa napadom. Evo zar vodi, danja, danja, završio u medresi poslika ali sada sam, za par minuta. I eto ga odmah radi ništa nije još sredio kako treba od stvari, ali odmah radi. Iskren, odma želi da dene ljudima ono što ima i on, a ne da im dene DRMR opara će to uzržati. Leva, nego da im dene ponadi uputu. Hajte ljudi da vidite kako je lijepo. I iskreno je Allah da je tu bereke, sasvim jasno. Jest. Allah je poslani kad je sve to kad ga je ugledao. Znači ono je Ebu nasmijao se, obradama susretom sa ovim velikim daljem, Ebu Zerom, radijala on, i rekao Resul, ali sada to se vam kaže, nikada drvo nije svojim hladom pokrilo, niti je pustinja svojim beskrajem obavila, is, obavila iskrenije, iskrenijeg čovjeka od Ebu Zerra, radijala on, subhanala. Molimo nada tvojim čovjekom, koji je neomeno trebao za uputom, sve dok je nije našu, a kad je našu, odmah je požurio da ljudima je daje da im je porodi. Isto kod ovo nije znao da su oni mušici, pa je trebao reći, ej ljudi, vi ste prvo mušici, pa čim te pozivam, jasno je, šta si Bog ti pali dao? Šta imaš tu? Vidiš ga di je. Jel tako? Pa poziva u ljepotu koju on ima kod sebe. Odmah poziva u ljepotu koju ima kod sebe. Hajte ljudi da vidite što je lijepo. I od sredine žestine ljepote mana, ta dava, taj bereket, ta lica su gorila zatim da ljudi prihvate sunet. A ne gorila zatim da izvedu ili da im kažu to, to, munafiće, ti si ovo, ti si ono, ti si ono. Ovo znači da ovo nije propis, ovo da tekvir je propis, Allahovi tu sunje nema, ali govorimo o načinu pozivanja. Znači, jedan od najvećih uzroka postizanja upute, upućeni jeste to, šta? Da se čovjek istinski trudi da je nađe kaže Allah tebareke wa ta'ala وَلَذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ ma'al muhsinin. One koji se budu zbog nas borili, preo Allah te kaže Allah tebareke wa ta'ala mi ćemo sigurno putojima koji nama vode u put. Pa pogledajte Ebu buzera. Koji je to put koji Allah vodi? Odma pozivaš ljude ljude na put koji vodi Allah. A ne tiraš ih od sebe. Nego ih pozivaš na put koji vodi Allah. To je put nego. Kakav god da je tvoj sagovornik, mušrik, veliki grešnik, ne znam kakav, pozivaj ga Allahu i na njegov put ga pozivaj. A to ćeš rat onda kad? Kad budeš se borio Allah radi, on će te povesti upravo da i ti na ovaj put pozivaš, pozivaš, jer i ti si pozvan. I ti si pozvan, na koji put? Na ovaj si krenuo pa te Allah uputio. No tako? A nisi pozvan, se dadne kartoteka i ti si to, ti si to, ti si to. I završi, gotovo. Ja sam hođe uspostavio i ti si... Ama ljudi, ovi ljudi trebaju islam, trebaju vjeru. A hođe si ti sam od sebe čim ga pozivaš čim ga pozivaš, ponudim ono što imaš od ljepote i slasti imana kod sebe i dijeli drugima. Selman il Farisi, radijala an, bio je e, e, skrušen i skrvan. A Omer ibn Hatab radijala an, u vrijeme svog hilafeta, dao mu je najmislišću nad Irakom. Njegova plata, čija, u e, Selman il Farisi, bila je 600 dirhima, i pa je dijelio na tri dijela jednu trećinu dijelio bi kao sadaku, jednu trećinu potrošio bi na svoje potrebe, a ostatak dijelio je, dijelio je, šta? Učenicima koje je polučavao propisima Islama. O, o, o, tam dobro naći, jel da vidi ovu. Znaš, šta radi čovjek kad polučava? Kaže, jedna, e, samo malo da pročitam ponovo, jedna trećina sadaka, jedna trećina na svoje potrebe, a ostatak učenicima. Pa makar 10-10, jel da? I znamo svi da je on proveo čitav svoj život tragajući za uputom. I na kraju je našo. Zašto? Zato što je Allah obećao da će put, napravi put oni koji to budu iskreno tražili. E zato je našo. On je služio trojici monaha. Samo ali farisi. A posljednji od njih prije smrti učio ga je kao, ka Medini. Da tamo nađe posljednjeg Allah poslanika i selam. Kad je došao u Medinu, radio je kao sluga koji je jednog žibeva. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio hidžru iz Mekke u Medinu, to je Serma obradovalo. Pa požurio ka njemu. I ono pita, odakle si ti? Kad mu je Serma rekao, ispričao svoj slučaj, životni put, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmiješio obradovan činjenicom da veliki put i prešao preko toliko prepreka da bi šta? Da bi privatio Allahu vjer. Dok u isto vrijeme, silnici koji su bili u Mekki, odbijali su prihvatiti istinu. A iako su šta? Sigurno i potpuno uljeni bili da on govori istinu. Šta je dokaz? Dokaz su Allahove riječi u prirodu značenja فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون kaže uzvišeni oni doista ne okrivljuju tebe da si ti ležac. Šta ovo znači? Znaju da je, nego nevjernici poriču Allahove riječi. Oni i poriču. To jest, znaju da zvoriš, da nikada nisi u životu slagu, niti iznevjerio, niti ukrao, ni pri... Tajio, ni prenosio tuđe ribure, se nije ču, odbijaju i omalovažavaju Allahove riječi. I to je bio razlog zbog kojeg im je uskraćena uputa bila. To je bio razlog zbog kojeg im je šta bila uskraćena, uskraćena uputa. U dva sahiha se bilježi, sahiha se bilježi predanje u kojem stoji da je Sejid radijallahu an prenosi od svoga oca Musaiba radijallahu an da je rekao kada se smrt prekućila Ebu Talibu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame ušao je kod njega da ga pokuša u ovim zadnjim trenucima života da govoriti da primisla. To su bili trenuci umiranja u kojima se i oni najoholiji, najoholiji smjehšaju. Smrt! Kada i najtvrdogoliji nevjernici primaju islam. I kad najveći silnici postaju blagi, gotovo, nema više. Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče svome amidži, mušriku, dava do smrti. Reci, amidža, reći la ilaha Allah. te riječi će mi omogućiti da se zauzimam za tebe kod Allaha te barek evo tala Ebu Talib je htio izgovoriti ovo i pokrenuo svoje usne i zavrtao zbog uzbuđenja ali u tom momentu dođe društvo dođe društvo koje ga je pratilo društvo dođe koje ga je pratilo i učestvovalo u odvraćanju od Allahove vjere sa njim I željeli su da on ustraje na onome na čemu su bili zajedno. Ebu Džehl, Abdullah ibn Umeja i rekao Šimu. Zar ćeš da umriješ u nekoj drugoj? A ne u Abdullu, to li vjeri? Zar? Zbog ovih riječi izrečenih od njegovog dragog društva, on se predamisli i ne izgovori. Pa Allah te barake kaže إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو يعلم بالمهتدين ti doista ne možeš uputi na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš ne možeš Allah ukazuje na pravi put onome kome hoće i on dobro zna one koji će pravim putem ići on ih dobro zna kad ih dobro zna on ih uputi ti ne možeš i Allah im ukaže na pravi put i onda i šta uputi Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam se ražalostio, shvatio je da ovaj čovjek ne želi da se pokori riječima la ilaha illallah i želi da umre kao mušik. Allah te barek je od ta dozvolio je svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da se zauzima za njega na sudnjem danu kako bi dobio blažu kaznu džehennemu. Međutim, on nikada neće izaći iz vatre. Neki pogrešno vjeruju da će Abu Talib ući u dženet, međutim, to je neispravno i pogrešno zato što Allah tebareke u ta'ala je zabranio džennet svakom mušiku. A inna Allah jagfiru an yushaka bihi wa ma wa yagfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tebareke ta'ala kaže: Ona neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grije, manje grije od koji su od toga. Na njegovim nogama, na nogama gdje e, Amidje poslanika ali sada preselam, bit će papuće od, od vatri, od čije vremena će mu vriti mozak i on će prema riječima Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allah molim da nas sačuva džehennema, imati najblažu kaznu u, u džehennemu. Ovaj čovjek nije mogao da pronađe uputu zato što, braćo i sestre, zato što je nije istinski ni želio. A onaj koji istinski želi i oni koji su je istinski željeli i oni koji budu je istinski željeli vrlo lahko će je vrlo lahko će pronaći i onda će im Allah te barke otala ovu uputu i, i podariti. To bi bilo to, draga moja braćo i plemenite i cijeljene sestre od vašeg brata, roba Allahovu, izvjetan za večeras. Nadam se da ćemo se u ovoj oazi mana još družiti Ja imam pred sobom jedno lijepo djelo koje je zasigurno uh, može da, da, od koga se možemo zasigurno dosta koristiti za lavu pomoć, pa ćemo iz njega vaditi citate i govore učenjaka, pa i ove hadise poslanika ali sada poslalam, kako bi nam uh, je tako uz lavu pomoć što ljepše bilo približeno, uh, približena uh, ajde da kažem slika o načinu pozivanja kako je radio Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kako je on pozivao, koga je sve pozivao i dokad je, i dokad je na kraju kreva pozivao i na koji način je pozivao, sve to imamo u siri našeg glavog poslanika, ali sada to je salam. Allah molim da nas proživi sa njim, da budemo od onih koji će gledati njega u džennetu, da budemo sa njim, da budemo sa sahabima, da budemo sa dobrim, da budemo sa iskrenim. Allah molim da budemo od onih koji će biti sebebom upute ovih naroda, Allah molim da spusti smirenost u naša srca, da budemo samilosti jedne prema drugim, da ne budemo žestoki. Allah te barek od tala molim da oprosti svim muslimanima, Allah molim da oprosti svim muslimanima, da im uputi napravi put, da nama oprosti naše e, greške i naše sramote, da ono što sam rekao to je, a ispravno, to je od moga gospodara, a što sam, molim da mi to primi, a što sam pogrešio, to je od mene još šetana, Molim Allah te barke u tala da nas zajedno sastavi u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Rekao ovo Allah, molim da oprosti imen i vama. Allah vam dao svako dobro. Braćo, moje sestre, dovite, ne mojte biti škrti, dovite za sve muslimane, dovite. Wallahi, dava je u čitavom svijetu provrla, nije ovom samo u Bosni, u čitavom svijetu. Wallahi, sve što više stišću, ova dava sve bolje ide. Evo, sad sam ugledao šeha Ebu Safiju, želim da ga posalamim, Ebu Samu i tako dalje. Varek <laughs> je lafek, aleku salaši. Za, o, e, poručujuši mu, vidjet ćemo se mi, inša Allah, tjela, ako se ne vidimo na ovom, a zasigurno na onom svijetu, Allah, molim da nam podari divno društvo, pa da budemo i Adem i svi, sve daje i muslimani svi na kraju krajima tako, da se na onom svijetu razravatimo, a na onom svijetu, vallahi, postavit će se granice, postavit će se međe, postavit će se e, naši carinici, ili tako postavit će se naši zaštitnici i onda više nema igre. Meneci ne znaju za šaru, oni kad stanu, više granice nema. A mi smo uz Allahovu pomoć, tražit ćemo da uz Allahovu dobrotu volju i pomoć ponesemo svoje vize odavde ako Bog da, pa kad dođemo na ovaj svijet, Allah, onim da prođemo sve brzo, jer tako, pa kad dođemo na ovaj svijet, ponesemo svoje vize, alhamdulillah, rablajim, one udarene, na njima lijepo piše, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, i onda carinici, jel tako, na ulazu u džennet, kažu, selamun alaikum, i vas abertu, uđite zato što ste trpili, evo ono što, ste, što vam je obećano, e, tako tada će oni koji su ovde, sprečavali i nisu davali da se udaraju ove vize, la ilaha ila, la muhammed rasulullah, pa su ih cijepali, pa su ih kidali, pa su ih palili, pada, pada, pada, pada, pada, sva šta su radili, e nema više njima ulaska, tad njihovi pasoši i biometrijski vize ne važe, zato što je nasudni dan, Allah te barke od tada sudi pravedno, nema a, proračuna, nema advokata, nema, nema i sudi po po njegovom šerijatu. غارة الجبار في يوم ذي هذا الذي في مولدا زلزل الجور واخمد مع النار المجوس فلهو صار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما صارت للفناك وتزار لصرت من مغفور nogal. Evo, meni se čini, hoće jedan momak da krenem da klanja moj drugi iz detinjstva, dovite. Molim Allah te bareke od tala da uputi tvog druga, a tebe da učvrsti brate koji se je rano potrudio, bio sebe njegove upute, budi fin sa njim, čuvaj ga i promijeni nogal taj lik Allah ti dao svako dobro. Stavi, evo zel, stavi, ne, a nema nobel Allah te nagradio svakim hajrom i nemoj se rame na ljudi. Oni radi oko tog, čovjek oko tog brata druga ko je već i molimo Allah da ga uputi a tebe da učisti da budeš daija i odmah mu reče šta treba reći ma treba šeti izgovor hajde kad veliš to šta je moraš početi klanjati i nemoj mu vikat jedan, dva, tri plene moraš početi klanjati gotovo onda ako bude za uput rama on će odmah klanjati Znači, direktno onako kako je recimo ovaj svetlo sam poslao moja zemlja džebela i nemoj se skirati. I nemoj samo da mu finte praviš, da on vidi da ti hoćeš nekakvim sredstvima koja nisu od Rasula i Svetova Selam, nego budi iskren, pošto što je, moraš ovo, što nema tu, šta tu, ko što moraš jest. Tako mu reći. Molim Allah da te pomogne i subraću. I što je toj e, Nobel promijeni mi kalate nagradio. Nemoj se ljudi na mene, hoćeš li? Da vjeri ga, ne ide Nobel. A kad pomoviš, javim se s tim nikom. <laughs> Dobro, znači. Allah vas nagradio svakim hajrom eto toliko od mene, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ostalo mi još jedno, kao ću ja ko še je bilo gosti, još malo, još malo, pa još malo. Ja sam sinoć najavio da je, e, zamolili su na operator, jednom bratu je potrebna pomoć, pa vas zamolio ima lajate bare kretara da se odazovite, javite, javite se, dobro, ne znam javite se Niku Šehanu, javite se Hadži, oni će vam objasniti kod čega se radi, ja vas zamolio da se, da se odazovete, braća moja i sestra, onoliko koliko možete, da se taj brat pomogne, a ako ne možete, uputite Allahu dovu i za njega i za sve muslimane. Allah vas nagradio svakim dobrom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مضى قدمك اللي على المجد مسنور أخيار من التيجان وعروش الأمصار عليك ما كرت من عصور وعصور Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.poltalk.com Soba put vjernika www.poltalk.com Soba put vjernika